a road boy thing, yeah? Look at that, yeah. Yeah. Viral estamos llegando. Soy nacido y criado en el calentón. Si no sabes de pregunten, vayamos. No que te quiera meter feca que soy calle. Pero el que sabe, sabe y no entra en detalle. El que aquí de PR sabe cómo es que es la cosa. Saluda a los de vigilia, a los míos y a Barbosa. A los que están tan cometidos y una con esposa. Y siguen haciendo buche, cambiando tiempo en la fosa. Y esto sigue al y no hay quien lo pare. Ni la policía con los federales va a parar la droga que entra por los mares y se distribuye en los residenciales. Que me levanten las manos los que vienen de abajo. Los que son jodidos y en paso trabajo. La calle no juega, de no es relajo. Y si te la busca, te va a llevar quien te trajo. Fuego, como los R se a quien puede R, todo el mundo tiene herramientas. Y si te duerme fácil, te meten 70. Ya, ya, sigo matando en el juego más mis hijos pa' que aprenda. Sin cojones me tiene tu carro y tu prenda. Esta la hice huele, bicho, pa' que entienda. Que aquí es el más que dure, cabrón, y no el más que venda. se han buscado un Instagram y si supieran por qué cae adentro llora cuando llama. Al enterarse que se le fue la mujer, con el mejor amigo y se quedaron con lo del bichones si te excusa. El que coopera con los gringos aquí la calos de pelusa. Aquí no hay winner protection como si nadie la usa. Así que foca el gobierno, foca el sistema. Que me en la llave, yo estoy puesto para el problema. Todo aquel que vende la alma en el infierno es que se quema. Yo no le escaplo la pesca, ninguno de estos pescañema. Que me levanten la mano los que vienen de abajo. Los que son jodidos y han pasado trabajo. La calle no juega, brother, no es relajo. Y si te la busca, te va a llevar quien te trajo. Fuego, como los R se calientan. Duerme fácil te meten 70. Ya, ya, sigo matando en el juego. Mire más mis hijos pa' que aprenda. Sin cojones me tiene tu carro y tu prenda. Esta la hice huele bicho pa' que entienda. Que aquí es el más que dure, cabrón, y no el más que venda. Bombo clap, real G for life. Aquí las reglas son las reglas, la rompes te cae. Suavecito por la orillita, no te duermas, pa. Que aquí en la isla están que llueven los mp no hay excusa. Pa' chocar las bichona si te excusa. que coopera con los gringos en la calo' de pelusa. Pelusa, pelusa, pelusa, pelusa. Fuego. A quien puede todo el mundo tiene herramientas. Sigo matando en el juego. Mira a mis hijos pa' que aprendan. Aquí El hay más que dure, cabrón, y no más que venda. Esto es estamos los cotorros. Placata, placata, tirado por el morro. <laughs>